بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وراني رسول ربي صلى الله عليه وسلم نقادي قريشي تا شامر را قلتو أكا كرات إيغانيتنين وانا سانقبن إرافرتني إرغن وري أساسا ديمو فلمي madiinaarraa ka'e warri jara kana barbaada deemu kun waan nama ajaa'ibsiisurraa muhaajiroota qofarraa ansaarri tokkochillee keessa hin jiru maaliif akkanatti muhaajiroota qofa tahee warri asasaa deemee naggaadee tana barbaada yaa'u kuni muhaajiroota qofa maaliif tahe muhaajiroota kanatu iyyuu warra zulmii Qureesh gootee biyyaa yaafte. Lolli Qureeshii fi muhaajirootaa kuni yeroo wal lolan lola beekamaadha. Warri jaziiraa Arabaa keessa jiru hundinuuyyuu sababallee ni beeka. Cudrii godhaaf jechuu dhiifama godhaaf warra muhaajirtootaati lola kana keessatti. Maaliif jennaan islaamummaan muhaajirtoonni qabatan ka isaan rasuula rabbiitti amanan kuni badhee baheetiniin warri kuffaaraa islaamummaa qofaaf lolaniif hin jedhan warri keessa dubbii hin beeyne keessattuu zamana islaamummaan yeroo duraasan kan namni hedduun waa'ima islaamaa kanaan dhagahin lammaffaan muhaajiroonni qureeshiin loluu keessatti akkaan jabaatanii lolaniin itti fundulanii lolaniin maaliif jennaan haqa isaanii ka dhuunfaafaa irraa deebifachuutu arga maree ka qureesh irraa fudhatte kanaaf nasriin rabbii kaa jeeshii muhaajirtootaa irra hedduu hin argama jedhameetiniin yaadama yeroo sanitti otoo walitti makamanii muhaajirootaa fi ansaarri deemanii caalaa sadaffaan muhaajiroonni qureeshiin hin beekan takka takkaan akkaataa isaan itti lolanillee ni beekan hagamta akka lola keessatti jaboo akka isaan ta'anillee ni beekan jidduu isaanii zamana dheeraa waan jiraataniif dura taa'aa jaraallee hin beekan ajajoota isaanii dandeettii isaanii ta waraanaallee ni beekan takka takkaan beekan jechuu kunillee nasri rabbiitiif waan guddaa ta'a afraffaa onneen isaaniillee ni jabaatti ka muhaajirtoota muhaajirtoonni ganda isaanii dhiisanii dunyaa isaanii dhiisanii waan jiraa mara dhiisanii achi ari'aman ruuxiin isaanii yookaan ma'anawiyaan isaanii ol fuudhama waan kasaaranii irraa bayan san karaatti qabanii irraa fudhachuu dandeettii yoo argatan hin jabaatan jechuu onneen isaanillee ol kaati. Sababni biraallee kan nuti hin beeyne baay'imatu jira haa ta'u sababni amrii kana keessatti beekamaan guddaan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam warra ansaaraa kana bayanii akka isaan qureeshiin lolan madiinaan alatti isaan cinquu hin feene rasuulli maaliif jennaan rasuula rabbii gaafa ahadii godhan ansaartonni beeyatul caqabaa lammaffaa rasuula rabbiitiin sii tumsina madiinaa keessatti qofa jedhaniin malee yoo madiinaatti namni dhufee si sii tumsina jedhaniin malee madiinaa keessaa gabbaanee alatti nama biraatiin lola jechuu beellaman goone rasuula. rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasallam odoo eemaranillee ansaartonni ee jedhan hindidan garuu rasuuli rabbii sallallahu alaihi wasalam bayaatii ala deemaa lolaa jechuu kana keessatti warra ansaaraa kana qalbii isaanii cabsuun barbaanne rasuuli rabbii yeroo beellama namaa goran beellama isaanii namaa guutan haaduu saalaatiin naman qalan rasuuli rabbii nama saalfachiisanii waan inni hin feenetti naman oofan duuba akkaataa warra deemee jara kana barbaaduu loleedhan kanniinii erga dubbanne warra rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam madiinaatti dhiisanii jedhanirraa haa dubbannu nama akkame rasuulli rabbii gaafa lola badrii deeman jeeshii waraana fudhatanii bayan wayta bayan kana nama dhiisan madiinaatti duulli rasuulli rabbii duulan garuu duula badrii ka ama dubbachuu hennu kanaan duratti duula saddeettu duulamee waggaa duraa irraa haga waggaa lammaffaa ramadaana lammaffaatti duula saddeettu duulamee waggaa guutuu jechuu waggaa guutuu kana keessatti duula saddeettu duulame duula saddeetii kana keessaa كرسول ربي بيان تجرا كإسان وفي هفنين مرغان تجرا ويتبايا الرسول ربي صلى الله عليه وسلم نما مدينة ليساني برا كناف رسول ربي صلى الله عليه وسلم دول أفر وفي بيان جيتشو دول أفري نما إرغاني ولت سديت دول أفر الرسول ربي وفي بيانيتنين دول أنسوني madiinaatti nama shuumanii nama dhiisan marraa takka sa'ad ibnu mucaaz dhiisan marraa takka sa'ad ibnu cubaadaa dhiisan marraa takka zayd ibnu xaarisaa dhiisan marraa takka abaa salamata ibnu abdilcasad nama jedhamu dhiisan radiyallaahu canhum ajmaciin maaliif rasuuli rabbii nama garagaraa akkanatti isaan maranii yookaa ajajaniitiniin madiinaa irratti ta'u fiitii biraa deeman yoo jenne dubbiin beekamaadha. Rasuulli Rabbii hoggantoota guddisaa jiran akkaataa itti ogganan nama barsiisaa jiran akkaataa namni itti gaafatamummaa fudhatu nama irratti guddisaa jiran guddina haqiiqaa nama guddisan Rasuulli Rabbii. ka ijaan argan nama guddisan saad ibnu cubaadaatii fi saad ibnu mucaaz madiinaa irratti yeroo hafan wayta rasuli rabbii hin jirre beekamaadha maaliif jennaan saad ibnu cubaadaa sayyida khazraji warra ansaaraa irraa sa'ad ibnu mucaaz ammoo sayyida oowsiiti kuni beekamaadha wanni nama dinqisiisu zayd ibnu haarisaa الرد شومو كان رسول ربي صلى الله عليه وسلم أبي سلمة بن عبد الأسد ورانا الرد شومو كان رسول ربي جري لما أنكن مهاجرتوت الرأي ملي أنصار الرأي متي زيدي في أبي سلمة لين مهاجرتوت الرأي ملي أنصار الرأي متي مدينة رت جرى كان شومني ديسون nama dinqisiisa wanti inni itti nu qajeelchu maali yoo jenne akkaataa itti warri duraa sahaabaan rasuulaa suni itti nama kabajamoo nama guddaa itti tayan nu hima akkatti ansaartonni rasuula rabbiitii guutumaan guutuutti ee jedhanii jala deeman nu qajeelcha akkuma san ammallee madiinaan tunii. gosa takka taate jechuun nama tokko taate jechuun gosa gosaan wal fooyuun jiru kun muhaajira kun ansaara kun maali jechuun hin jiru nama tokko taate jechuun akkuma san ammallee ansaartonni akkatti duniyaa tanatti haajaa qabne mootummaa fi waan silaa jedhan kanatti akka isaan haajaa hin qabne irraa argina kana kana yoo laaltu keessattuu zayd ibnu haarisaa kun radiyallaahu anhu ardaa nama gabra ture bitamee nama gurguramu kanuma wajjiinu akkaataa islaamummaan tuni hiddaan buqqiftee waan nafsee arabaa keessa jiru gara galchite laal gurguddaan ansaaraatii fi gurguddaan muhaajirtootaa odoo jiru zayd ibnu haarisaa isaan irratti godhuun kun erga islaamummaan dhuftee waan islaamummaan nama irra oolteetiniin islaamummaa qabataniin waan rasuula rabbii jala deemanii ajaja rasuulaa fudhataniin kuni gosa kana kuni jedhaniitiniin dubbatuun hin jiru hin bada jechuu guutumaan guutuutti. Akkatti rasuuli rabbii islaamummaa kanaan nama qulqulleessuun hamiyyaa jaahiliyyaa irraa gosummaa irraa ufittummaa irraa boonuu ani nama guddaa nama jabaa jedhaniitiin uftuluu irraa rasuulli rabbii akkanatti gadi naquun kun ummata kana waggaa dheeraa irraa hin fudhanne ji'oota muraasa. Zayd bnu Haarisaa radiyallahu anhu ardaa Madiinaa gaafni moohee yoomi yoo jettan rasuulli rabbii duula Safwaanitti gaafa bayane. duuli Safwaan tuni ji'a Rabiicul Awwalii keessa taate waggaa lamaffaa. rasuuli rabbii madiinaa galanii ji'a kudha lama keessa jechuu ji'a kudha lama keessatti taate kanaafuu rasuuli rabbii ji'a hagattii tanaa kana keessatti uf tuulummaa arabaa uf guddisuu gosummaa ati gosa jedhanii wal tuffatuu arabaa kana hunda irraa gadi naqan jechuu koola isii islaamummaadhaan isaan xahaarsan rasuuli rabbi uftuulummaan tokkollee hin jiru jechuu gosa kana jedhanii akkatti rasuuli rabbii nama guddisan akkatti islaamummaan tuni qalbii namaa jijjiirte manhajni rabbii kennaa akkana subhaanahu wa ta'aalaa akkatti nama qulqulleessa jechuu gosummaa fi fudhaadummaan hin bada duulli garagaraatiifi Sariyaan rasuli rabbii erganiitiin duulame kuni tartiiba yoo ka dubbannu taate waliigalatti saddeet jennee sariyaan duraa ta rasuulli ofii madiinaatti hafanii nama ergan sariyaa siifil bahrii jedhamti. Siifil bahriin tuni moggaa bahrii jechuu ramadaana keessa taate waggaa tokkoffaa hijiraa keessa Sariyaan lammataa sariyaa jechuun dagatina sariyaa jechuun karaa suula rabbi ofii madiinaatti hafanii sahabama walirratti godhaniitiin hin erganii. Duula jechuun ammoo karaa suula rabbi ofii duulanii gazawaa jechuun gazawaa fi sariyaan agas addaan jira. Sariyaan duraa yoo ramadaana keessa waggaa duraa taatu siifal bahri jedhamti. Sariyaan lammataa ammoo sariyaa raabiqi jedhamti. Shawwaaliin keessa taate sanaa duraa hijiraa keessa. Eenyu isii hoggane yoo jettan Ubeydata Ibnul Haaris ابن عبد المطلب وبيدة من الحارث ابن المطلب نمجر أمتويو يو تهيتنين اوغني سريان سدفا سرية الخرار جرمتي جاء شيء كيسا جاء كيف شيء إيه، ذي القعدة جت وفان أرباتي إنه تسي أجنا يوجد سعد بن أبي وقاسي رضي الله عنه إذا إيه، كان دولا رسول ربي تتعانا كأفرفا دولا duula waddaan jedhama waddaan ji'a safaraa keessaa waggaa lammataati kunillee rasuula rabbiitu ogganee gaafa kana rasuula rabbii ufii bayan jechuu zilhijjaa fi muharramiin keessa duulli tokkollee e, sariyaan takkallee hin ergamne jechuu ji'a haraamaati keessa loluun eega kana shanaffaa irratti duula rasuula rabbii duulan bawaax ka jedhamu yookaan buwaax ka jedhamu ji'a rabiicul awwal keessa waggaa lammaffaati rasula rabbiitu hoogganee itti aansee shanaffaatti duula safwaan ji'a rabiicul awwal keessa waggaa lammaffaa rasula rabbiitu hoogganee torbaffaan دول عشيراتي جاء جماد الأولى كيسا وقال مفا رسول ربي تؤقنه سديتفان سريا نخلا جرمتو رسول ربي مدينة هفني نم إرقاني جاء رجبا كيسا سني هجراء إرا وقال متاتي نمني رسول ربي إرتي قرآن أمو عبد الله بن جحشي رضي الله عنه وأرضاه walii galatti yoo duula rasuuli rabbii duulanii fi sariyyaa isaan ergan tana laallu duula torbaa duraasan keessatti walitti bu'iinsi lolaa hin argamne hedduu kanuma waliinuu faayidaa hedduutu argamire duullillee wal lolanii dhiiga wal buusuullee qajeelaan dhaban bu'aa hedduutu argame bu'aa sanirraa yoo dubbanne nafsee muslimtoota keessa waan jiru sodaa gara garaa irraa balleessite jechuu deemanii loluun lola haganaa duulaniitiniin bahaniitiniin galuun kun onnee itti godhe jechuu sodaa irraa cabse muslimtoonni dura qalbiin isaanii ni sodaatti waggaa kudhanii afur guutuu odoo takkaa hin lolin turan har'a wayita lolaaf waraana ofii fudhatanii bayan hoo lolli eh, sodaan irraa baddi jechuu yeroo torba yeroo jaha akkanatti deemanii lolaaf galuun kun muslimtoonni eh, aduwii yookaan nama isaan zallamu waraana itti olin hin fudhatinaa jedhamanii eemaraman waggaa kudhanii afurii kana guutuu. Ufirraan deebisinaa. Gaafa kana qalbiin isaanii yaratti jechuu waggoota haganaa kana laafaa turan. Inumaawu xiqqeennaa fi yarinna qalbii isaanii irratti ol taasise hin lolinaa jechuun sun. Duulli booda kana rasuulli rabbii bayaniinii duuluuf deemaniitiniin galan kun hoo maal isaanii godhere suuta suutaan qalbiin isaanii suni gara onnee gara gootummaatti isaan kaafte jechuu gootummaa godhatan eegas xiqqaachuu sanirraa gara gartanii jajjabaachuutti dabran sabbaraniitiin nama ofirraa dhoorguu dhabanii taa'uu sanirraa lola irratti sabbaranii ofirraa dhoorguu irratti isaan kaafte jechuu akkuma isaan ammallee duulli rasuulli rabbii duulanii fi sariyyaa isaan ergan kunii muhaajirtoonni kun biyyumaa ari'amaniitiniin faca'anii gara jiraatan jechuu irraa dowlaa gadi dhaabbattuu jeeshii yookaan waraana qabdu ka seera waraanaa guuttatteetiniin deemtu ka nagaya ufiitii fi nagaya nama isii jala jiruu eeyduu fi ka nama kabajaa isii hin eeyne ofirraa dhoorgitu taaniitiniin argaman jechuu akkanatti rasuulli rabbii tartiiba tartiibaan nama guddisan jechuu akkuma san ammallee dulli rasuulli rabbii akkanatti duulanii fi sariyaan deemanii barbaadanii aduwwii yoo lolan lolanii yookaan illee galan kun akkaataa lolaa irratti isaan guddisa jechuu akkaataa farda itti yaabbatanii ittiin gulufan ittiin lolan akkaataa gaala yaabbatanii ittiin lolan akkaataa itti dhawaniitiin itti rukutan akkaataa itti socho'an yeroo deemanii fi yeroo taa'anii fi hixaa lolaa guutuu baratan jechuu akkaataa itti eeganillee adamattu warri arabaa kun faradoo qajeelaa yaabbii beekanii gaalallee beekanii saifii lolan fardarra taa'aniitiin waraanaan lolan eboodhaan fardarra taa'aniitiin kanaaf araba akkanatti leenjitee duruu beeytu kana harka qullaa waa itti seenuun malaare qophaahanii lolanii qophaahanii akkaataa lolaa baratanii uffata lolaatiin loluu fardarra taa'anii dhahuu darbatanii waraanuu akkanatti baratanii itti seenuu barbaachisa jechuudha. Dubbiin waluma dorgomaniitiin fiiganii galuu miti. Dubbiin bakka jiruu fi du'aati. jiraachuu fi du'uu jidduudha. Ajjeeftee galuu du'u hagana. Kanaaf lola akkaataa isaa baruun barbaachisaadha. Suuta suutaan lola barsiisan rasuulli rabbii. Wayita deeman kana hunda deemaniituma galuu miti. Karaa deeman kanatti akkaataa itti deemantu jira. Akkaataa itti qubatantu jira. Akkaataa itti basaasa godhanii ofirraa eegantu jira. Akkaataa itti dhaqanii basaasantu jira. Kana hunda barsiisan rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam. Akkuma san ammallee muslimtoonni wanni baratan duula haga dubbannee torbaa kanarraa akkaataa itti deeman karaa madiinaa keessa jiruu fi moggaa madiinaa jiru karaa baasuu fi karaa galchu kana baratan ganda tokko keessa yoo seentati karaa baasuu fi karaa seensisu yoo hin baratin loluu hin dandeettu muhaajirtoonni warra madiinaatii miti karaa madiinaa hin beekan madiinaa keessaa hin beekan madiinaan ala kanaafuu wayta duulaa fidhatanii bayaan kana hoo karaa madiinaa kana hunda keessa deemanii baratan jechuu ka seensisu ka baasu ka madiinaan alaa deemanii baratan akkuma san ammallee gosoota arabaa ta moggaa madiinaa jirtu tana muslimtoonni quwwaa qaban jechuu itti mul'isuu taate muslimtoonni abbaa fedhee tahuu fuuldura dhaabbatan jechuu argisiisuu taate qureeshii hagana geettu araba keessaa gosti guddoon gosa qureeshiiti gosti jajjabnillee gosa qureeshiiti araba keessa qureeshiin dura namni dhaabbatu kuni namoota isii gadii ammoo dhukkee irraa kaasa jechuu bara namatti argisiisaa jiran namni tokko madiinaa hin sodaachisa jechuuf ufirra taa'ee yeroo kuma yaaduu qaba warra madiinaa jiru muhaajirtootaa fi ansaara warra qureeshiin akkanatti barbaadeetiin hin dhukke irra kaasuuf deemu kana tuquudhaaf taa'ee yeroo kuma yaaduu qaba akkanumaan nama laafaa jedheetiin hin fiigee itti seenuu dura waa hedduutu jira qureeshiinillee lola irratti banne jechaa isaanitti himuu himuutu jira dawlaa islaamaatti dhaabbatee lola irratti banaa jira jechuu itti himuudha Qureesh achi duraraayyuu lola himtee jirti. Kan muslimtootaa kun awwalu iclaan yeroo duraatiif lola isinirratti banne Qureeshiin jedhanii isaanitti himuudha. Achi dura Qureeshi matuuyyuu biyya islaamaa tumee ari'ee kaan ajjeesee waan fedhe godhe hidhe. Qureeshii fi muslimtoonni alaaqaan isaanii yookaan wajji jireenyi isaanii zaalimumaa fi mazluuma ta'anii hin jiran. diktaatoori ma tayaniitiniin qureeshii akkanatti muslimtoota miidhaa turuun kun dhaabbatuu qaba jechuu har'arraa jalqabee akka isin nu loltanitti isiniin lolla jechuu isaanitti himaa jiran lolli keennalee wal qixxaahaa nuufi isin qixa jechuu itti himaa jiran asirratti wanni gadi qabneetiin hin laallu warri makkaa muslimtoonni isiniin lolla sayfii luqqifannee akka isin nu gootan isin goona yookaan caalaa isin goona jedhanii itti himuun kun warra makkaa kana lubbuu keessaa kuta hin sodaachisa. Muslimtoonni yoo akkatti jabaatan adan isaanii yoo ganamarraa haga galgalatti ima dabalan muslimtoonni yoo akkanatti onnee godhataniitiin sadarkaa deemanii qureeshiin rukutuudhaaf qophaayan olii gad deemanii isaan barbaadan gayan. ufumarraa deebisuu qofaa miti dhufanillee adaanuu dhawanii jechaatuyyu makka qajeelaan isaan sodaatti jechuu faayidaa hedduutu jira kana qofaa miti rasuul rabbii akkanatti waraana qabatanii bayaniitiniin qureeshiin lolanuu loluu baatanuyyuu galuun kun bu'aa guddaa qaba muslimtootaaf kanaafuu insha allah taraa itti antutti sagantaa itti aanaa walitti deebinutti wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.